Кантер, Джей. Clinical Case Management. Definition, Principles, Components. Hospital and Community Psychiatry. Работа представляет собой краткое обобщение принципов управления. Средовая интервенция подчеркивается в большей степени, чем в ДПТ. Но в остальных аспектах стратегии консультирования пациента и средовой интервенции освещены весьма удачно. Колленберг, Р.Г. Цай М. Functional Analytic Psychotherapy, Creating Intense and Curative Therapeutic Relationship, Нью-Йорк, Plenum Пресс. В книге подробно описывается применение принципов оперантного научения в контексте интенсивной психотерапии с межличностной ориентацией. Это те же самые принципы, что лежат в основе причинно-следственных процедур в ДПТ. Третий и заключительный этап ДПТ во многом близок к этой форме терапии. КОП СБ. Metaphors from a Psychotherapist Guru. Пао Альто. Science Behavior Book. Эскоп приводит множество метафор из первобытных религий, иудаизма, христианства, восточных религий, древнегреческой и древнеримской мифологии, эпохи Возрождения, детских сказок и научной фантастики. В контексте э, приводится очень хороший список рекомендуемой литературы. Марис Р.В., Берман А.Л., Мальцбергер J.T. и Юфет Р.И. Эдс. Assessment and Э, Prediction of Suicide, New York, Guilford Press. В этом пособии обобщаются материалы современной специальной литературы по диагностике суицидальности и прогнозированию суицида. Авторы проводят обзор и обсуждают большинство методов диагностики суицидальности, в том числе шкалы прогнозирования суицида, психологические тесты, клинические интервью. Мартин, Пьер Джей, Behavior Modification. What it is and how to do it. Fourth edition. Part 2. Basic Behavioral Principles and Procedures. Englewood Cliffs. N.G. Prentice Hall. Прекрасный, основательный обзор принципов поведенческой модификации, включая оперантное научение и выработку условного рефлекса по методу Павлова, формирование, сцепление и так далее. Особенно это касается тренинга навыков и причинно-следственных процедур. Masters, Burrish, Holland, Rim. Behavioral Therapy. Techniques and Empirical Findings, 3rd edition, Нью-Йорк, Harcourt Брейс Jovanovic. Хороший базовый обзор техник поведенческой терапии. Работа разбита на главы в зависимости от рассматриваемых техник и нерасстройств. Включает полезные приложения к основным принципам научения.